这个。 ขียวหรือขนนุ่มหรือเราทำตัวไม่ดีเราก็ไปยืนคอหักที่แคร่วามนุ่มพอเราหลับหลวมที่ดูเด็กที่หลังจะหลับหลวมนุ่ขึ้นน้องเข้าใช่ไหมครับที่มันครูเมื่อไรหนักดอกนะ คือเราหลวมจะพูดถึงหนักเรื่องมันยังยากก็มันต่อข้อกันภารกิจของเราเป็นของที่เรา ศึกษาตัวเองให้ถ่องแท้แล้วก็มีเวลาให้กับการศึกษาอีมีเวลาคิดคุำนึงถึงอนาคตขมงชาติบ้านเมืงของเด็กๆเอาเด็กเด็กนี่เราคิดอะไรบ้างเราวัดตัวเราได้เจอเด็กๆท่านหนึ่งเราเป็นดูเขาเราคิดอะไรจะให้พูดอะไรเขาเกิดโตส่วนใหญ่ก็เกิดหัวเรื่อง ไม่ไม่ก็ล้อเล่นแบบชาวอเรกันทุกเด็กโจกเล่นแล้วก็ที่จริงเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองมันมันโจกกเด็กแต่ว่าจิตใจที่แท้จริงก็สิ่งยาที่มีเขาเอื้อหน่อยจะเป็นเหตุให้เราอยากจะพูดอะไรเขาเกิดโตในจิตใจมันก็จะเป็นเป็นรูปของเราครูคุณมีสิ่งนี้มากคุณเป็นเตียงด้ว ให้อะไรดีๆให้ค็มีอะไรที่ที่ดีๆเสียเร็วๆก่อนที่ความเลวร้ายจะแทรกเข้าไปเป็นเรือนกายเขาเก็บทุกคนอ่านหนังสือหรือเอากองอยากอัดในสมองอ่านข้าวหกร้อยเแต่ก็เื่องเดียวที่มีค่ามีประโยชน์ตรงนี้หรือมีน้อยแล้วเราเป็นสิ่งที่ดีเพราะมี เราทุกคนจะมีภ่าเพราะเราทุกคนเป็นมนุษย์คือเป็นเป็นส่วนของมนุษยภาตเท่านั้นและเป็นสื่อกลางระหว่างคนรุ่นก่อนคนรุ่นหลังถ้าคนรุ่นเราเล็วเล็วลงเหลวลงหรือย่อหย่อนลงในเรื่องของมนุษยธามคนรุ่นหลังเราก็ย่หย่อนถ้าเราเริ่มรู้สึกตัวขึ้นดีมากๆแล้วแพร่กระจาย คนรุ่นถัดไปจะรู้ตัวมากๆแพร่กระจายคนรุ่นถัดไปจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นการทุโลในการยกกระจับของมิทยาศาสร์จะว่าณมองยกไม่เลยเรื่องเล็กๆุ้มใจเึ็นเราตอนนี้ผมบอกนะว่าชีวิตเป็นสาคนร่นนีู้น้ำทุกอย่างรื่องนี้เป็นน้ำหนึ่งปฏิบัติทำแล้วจะเกิดความเป็นน้ำหนึ่ง ตลอด่มาโอ้โหตัวคุณเป็นยจะเดินข้างบนก็ได้จะขึ้นไปเดินข้างบนได้ไหมคะเนี่ยงขอความให้โลกเวลา คือไล่ตัวแมลงกวาดตัวแมลงนี่เดียวก็ใช้ได้นะคะเอามือห้าข้อเป็นกระเทียมอิริยาบถนั่งอยน่นั่งบนตักนั่งมันยอะข้าทีแรกเราคิดมากยุ่งยากประมาณนี้ตัดสินใจเอาง่ายๆมันทำง่ายๆแล้วมันมันคล่องตัวยกยกง่ายใจมันพูดยังพูดล่บาเมื่อเรายังยากยุ่งยากอยู่ทำยังไงจึงง่าย Seminarien gut. Wenn der Kamlok rum ist, der Seminarien, der Mumia, die kann man so sein, wie man simplify การปฏิบัติตัวจิตเข้าใจไหมในตัวเรามีคุณค่าเป็นหนึ่งความง่ายดายและคล่องตัวถ้าอยากดื้ออย่าดื้อรั้นตัวเองง่ายขึ้น mau phát triển điều đượcไม่ยืดเยื้อไม่ขัดแย้งตัวเองควรชม คนยกอย่างนี้นะซึ่งผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะดีแค่หนึ่งแค่หสิ่งก็ดีกันนะดูดูดูการแต่ว่าสิ่งที่ดีกวนั้นคือภาวะที่เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องคือไอนสติจิตก็ได้สติก็ได้มันจะเข้าไปผนึกรวมเป็นอันเดียวการขึ้นมาสโตรกทุกสโตรกเนี่ย เราจะรู้สึกผู้พูดผู้พูดที่หัวใจเสียวเสียวไม่มาเนี่ยมันยกถุงเองเสียวข้างล่างเดี๋ยวไม่ต้องให้รถบรรทุดเสียวมันเป็นความเสียวรุ่งกลงมันคล้ายๆที่ที่บริเวณผิวหนังตื่นตัวดังนั้นยกง่ายเนื้อเนื้อ ไม่มีความดื้อรั้นเราเรามีสภาพคล่องแล้วพยายามเป็นเส้นตรงอย่าพยายามโค้งหรือนี้เปิดโอกาสให้ที่ความคิดไม่เป็นไรแทรกตรงตรงนี่จะตั้งใจเกินไปช่วยๆตั้งใจจนกระทั่งกลารเป็นการสวดตัวเองคือกลางๆทุกสิ่งกวางๆ ไม่เว้นไม่เจตนาให้ช้าไม่สุจรุตอย่างเมื่อเมื่อนเป็นไปเองหยดจิตเองต้องดยุดเองเรือยผมพอดีพอดีผมได้แบบได้ส่วนนี้มันจะรู้ว่าร่างกายคุณเนี่ย คุณจะได้ดึงเราปรับปรุงมันคือความดีมันดีมีภาพมันดีอะแต่บางทีเนื่องจากเราตามใจตัวเองมาทำอะไรก็นั่งหันงอแล้ติดนิสัยก็อย่างนีความแบบควบคุมจะไม่ติดนิสัยมือเลยจะไม่ติดนิสัยอันนี้คล้ายๆมีบุญในตัวเรื่องร่างกายนี้พอดีพอดี ีภาพพอทุกสิ่งได้ดึงกายอารมณ์จิตความรู้สึกอะไรนี้ได้ดึงในภาพมันคือธรรมคือก็ถือว่าแหล่งความรู้อยู่ที่โยคีที่มีเส้นทางยุคล่านันไม่เข้าต่อเรนยุคภาษาเรียนดูรัฐภาษา ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์วิชาทางธรรมที่เราเรียนนี่เราเรียนธรรมศาสตร์กเรียนทองภาวนาเรียนนี่พระพุทธเจ้าเพื่อกลับมาเป็นพระสัตว์ที่สมบูรณ์นี่ก็จบการศึกษาอาจารย์ก็บอกว่าจะจบการศึกษาเคยมอบพระองค์มับอกว่าพวกนี้มีอะไรพิเศษ ก็จะเกิดราคาอันตรายใหญ่จะถึงบ้านที่เมืองไม่เปิดจะดีมากมันจะมีความสุขนี่นี่เป็นภาษาลาห้าดาวนี่เดินมาคิดในใจว่านี่ภาษาคิดแหมเรากะจบชื่อฐานอะไรบ้างที่เราแก้ไม่ได้มีอาจารย์คงไม่หลอกเราแน่นว่าเลยต้องแน่ใจในความนี้เปิดโอก ตัวที่ยับที่ซ่อนอยู่ในตัวของหัวล็อกต้องเจ้านะผมเป็นคนมีพลังตปวดใช้งานผมไม่ฉะนั้นผมทำทำร้ายท่านไอ้ตัวมาก็เลี้ยงกล้วยศึกษาข้ามนหลังมีมีงหสายักษ์กับติดเลยมาเจ้านายผมผู้มีพลังใช้งานผมไม่ฉะนั้นผมจะทำร้ายท่านต้องสร้างภาษา ้องสร้างสวนแล้วก็สร้างโน้นสร้างนี้ด้วยวิธีนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเจ้าสายวก็เป็นจนมุมสร้างนเรื่องมา้แล้วมันไม่รู้จะใช้เงินอะไรมันแต่ว่านึกถึงคำอาจารย์ได้บอกถ้าอะไรเกิดขึ้นกับแกบางนรั้งวิ่งกับมาที่อาสมีหรือได้ทำมีเดียวอาจารย์ทุกครั้งนึกได้เอกใจว่าอาจารย์ไม่มีอะไรย พราะใช้งานวังวิ่งวังวิ่งวังคนไม่ดีเรายักเก็บมันมันทำมันยิ่งไวที่หนึ่งสั่งทำเสร็จวิ่งหน้าตั้งเลยจต่มันวิ่งแล้วรู้ว่ามันต้องดื้อถึงก็จร้างเตรียมว่าเออรู้สึกจะถามเรื่องมันอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ผมไม่รู้จะใช้งานเลยถึงๆก็บอก อรี่งรื่เยๆจริงๆทำไมนั้นมีสีจะถามผมจะกระแล้วมีเส้นส่งขยับบอกว่ามี่ลูกไม่ตรงด้วยนี่รับรับจางานนี่ก็ขึ้นนีู่กน่หมอนี่ลูกนี่ดังบอกว่าเดี๋ย้ให้ผมดูด้วยตนแล้วมีไครอยากใช้งานดีคนบอกคนใช้เพราะเสร็จจะพย่างนี้เองไม่ต้องพูด ได้ใจก็พากลับมียิ่งดีหรือผมชอบยรื่องนียมันเป็นแบบแล้วเป็นดบบเรื่องื่องเร่องเอาจริงๆนะนี่มันยับไม่ไหวพลังชีวิตตัวชีวิตมีเรี่ยวแรงสาพักโทสะมีกำลังมากคนปัญญาก็เป็นกำลังสมาธิก็เป็นพลังชีวิตมีพลังเสมน ถ้าไม่ใช้งานไม่ถูกต้องมร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีพลังมากขึ้นฉลาดมากเพื่อนเป็นหนเป็นด็อกอร์เรียนดีข้อติดทำอะไรไม่ได้ฉลาดเป็นล้นเลยมันทำอะไรไม่ได้รักใครไม่ได้เห็นก็เลยโง่ไม่ได้เดีอดร้อนไม่ตลอดในสุภาษาก็รอสอดรอมันคือข้าตัวตายยิงมือถือ เราเป็นมหาศาลนี้ต้างม่ได้งานม่ได้รู้จักอีกที่ผมจะได้มีอยูนี่มันไม่รู้จบคืออะไรที่กดนคุณชาติธรชาติทำงานไม่รู้จบจบเราหลับคุณชาติทำงานไม่รู้โลกทำได้ไหนหัวใจก็เต้นทำงานไม่รู้จบสิ้นไม่ไม่เดกาดร้อนแต่นั้นเมื่อเราเข้าดูการงานมีสิ้นมีค่า มักปฏิบตการในที่ตาหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้เราผูกใจเราอยู่ที่ที่ควบคุมชาติแล้วเท่าไหร่แล้วการเราคุมพลังมันไม่อยู่ทีนี้เสร็จจากนี้จะทำงานอง่จะทำไปให้มันดีอยู่นะเพราะเราจะสอนมันอยู่ที่สอนกันจะเสร็จก็ดูใจดูสภาพเป็นเองที่เราพลิารณาเป็นบวานพอเห็นตัวเป็นเองแล้วไม่ต้องทำ ในที่นี้เราสามารถคุมพลังในชีวิตนี้ได้และก่อเกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์เหมือนกับฤาษีของผมจะพยายานพยาทำไมคุณลูกเอาไม่ไม่ไม่ไม่รอมันจิตจะกำหนดภาพเป็นเองนี่มันถูกปลูกก็ได้จิตที่สังเกตเห็นความเป็นเองที่หายเข้าได้ออกพอดีเดินไปเดินมาดีมันถูกปลูกอะถูกพันไม่กับกฎธรรมชาติ แค่เห็นตัวผมชอบตัวจะเพื่อเพื่อคอยตามคุณมชอบจิตผมไม่ได้มันเป็นเราเห็นคนด่าทุกวันแล้วจิตเราคนข้างด่าจิตสังเกตทุกางนมันก็ได้งานไม่รู้จบนี่มันก็คุงตัวอยู่เกิดสมองขึ้นมาอยากจะไม่ขึ้นไปนิพากษ์เป็นคนอื่นที่มีงานโลกโลกบ้างก็มีหลายด้านที่เราไม่รับผิดชอบ แล้วก็ผมไมาทำได้นี้เสร็จก็กลับไปได้ทำอย่างนี้ไม่องสุดที่คุณเองนี่งานเขาใจเรื่องเดียวยเดินนั่งนอนเห็นสภาพเป็นเอง สภาพเป็นเองนี่ครับที่เรียกว่าจบนะครับเราเกิดเองตายเองไม่มีใครทำให้เราตายคือมันฆ่ามันเองแต่ความตายมันตายเอง จะกดไม่ตายไม่ตายน้าตายผมก็เป็นเหมือนตื่นตื่นตื่นตื่นบ้านช่วงนี้ตะกูเยอะเพราะว่าไปเที่ยวก็ว่างใช่ไอมไม่ใช่ว่างนักจะไปแสดงนักคนมาเป็นพันแล้ไม่ไปมันก็หาพลาดเรื่องระดับยิงตืจ่อไม่ผ่านไม่โดนก็หลบผ่านแล้วนั่นก็หลบยิงต่อหน้า สมบวันจะตายนี่สมบว่ามีวิ่นขึ้นมาลูกตายจะติดฝาก็วิ่งคิดตายจะดีเรื่องนี้แบบกสัตว์อย่าสนใจมากขึ้นองาคนตายมันมีเป็นตัวจะบตัวนม้มนุษย์นี่เป็นสภาวะทางนี้พร้อมที่ตายเช่นหายใจออก น้ำเดียว้็ไม่กลับเข้าไปไปแล้วคุณพ่อเขาเองอะไรพุ่งหลอกเลยมันก็กลับไปสูงนะครับไปเป็นโรงพยาบาลเป็นอย่างนี้แล้วอีกคนตายนี่ก็สายล้มเป็นเงาอยู่ในตัวมันเป็นเรื่องหัวใจนี่ แตคนไม่รับสิ่งที่ดีในชีวิตไม่ว่าซึ่งยาวหรือซึ่งสั้นไม่ว่าเราจะแก่แล้วหรือดีโอกาสหนึ่งสามดีมากทีนี้ผรมาด้วยต้นมือซึ่งชีวิตที่เหลือนี่งดงามจะประโยชน์มาสารสังคมอย่างามนี่สิบปีก็เป็นจริงตายแล้วพอมันจะจบธรรมชาติจะตายตัวไม่ว่าโดยปัจจัยไม่ว่าโดยยุค බුදුනේ සලාතක් මත්හල් පෞති මේ පුතේ කියන්නේ නෝ නෝ විශ්වීය කොම්පානි බුද්ධි විද්‍යාන් මෙතුන් මොනිටර් කරන සෙල් මොනිටර් කරන මම දැනුම් පාරින් කරනවා ไปเป็นใหม่รอบที่ป่าไม้ใบไม้ก็เลือกเลยไปทุกใบต้องเลยแล้วใบใหม่ก็ขอภูเขาเป็นมุมขึ้นหลังจากวิชาที่เป็นเซ็กซ์คนโลกไม่ขึ้นหลังตั้งแต่ถึงชาติโลกเป็นถึงเกิดที่นี่เคลื่อนไหวใบไม้เรื่องหนึ่งใบไม้หนึ่งแทนผู้คนล้มตายไปคนใหม่ที่มาแทนแซมหนึ่ง ที่ถึงเราที่มีก็เราพิจารณาให้ไนแล้วตัวเราเนี่ยเป็นของตัวเล็กๆในเรื่งจักรวาลมันมหาศาลมันจะทุกข์ไปทนไมจะลองลองร้องให้คนรักปีด่าไปไม่ได้ไอ้ตัวเล็กตัวน้อยนั่นเองค่อยๆเอาเผาอาจจะเจ้าโศง ดูนักบอลก็อย่างนี้มันโอ้โหมันเป็นเรื่งเราเป็นอะไรที่มันเล่าว่้เราทำอะไรเรื่องคิดทำมันก็ก็ดีมันคือตัวอย่างที่มันทำนี่ตอนมันยายวงกว้างทุกที่เกิดกับเราไม่หยุดไม่หยุดมหาศาลแต่ทุกเกิดก็มีเรื่องของมันไม่คิด ครั้งหนึ่งเป็นห่วงเป็นวันนี้ตัวเองบางตัวเองก็ไม่ตายเราจะอยู่คนตายที่เป็นเราไม่ควรห่วงเองเรื่องนี่ไม่ห่นงเองเร่อนะทีมีเวลาให้เป็นอยู่ความรักมีสัญญาณเนี่ยมีเวลาให้อย่างที่มีขอบเขตทุกคนเท่าไรเท่าไรแบบคนที่รารักก็ยังมีดี นป็นนาทีสท้าย้องเรื่องสงครามไม่มีเวลาให้คป็นผูวเป็นเมียกันไม่มีเวลาให้กันมันเรี่กวรักกันนี้ตอนนี้แต่เราทำมพิวเอรุญยนงไม่ได้ข้ดจริงถ้ามันให้ทั้งวันได้จริงไม่มีปัญาเมื่อเรารักอะไรเราต้องมีเวลาจะรักภาวนาจงให้เวลาตัวเองให้โอกาสรักแฟนรักรัก มันเป็นไม่ใช่หมายที่อยู่เกิดขึ้นตลอดที่สี่โมงแล้วผมไม่หมายอย่างนั้นเลยชีวิตมันมีช่วงมองมีจังหวะมีเวลามีตนเองด้วยเราต้องตรวจอยู่เป็นแล้วอิสระด้วยแล้วก็มีเวลาให้ในการทำมากแต่ว่าเลยอย่างหน่อยที่จะทำให้ผู้ครองมีความสุขเป็นคุณสมบัติที่เยี่ยมให้ยินมันไม่ใช่อยู่ในอาหารอร อยมันอยู่ทั้งมันอร่อยทั้งน้ำใจนริครับคนเรารับตักน้ำเย็นน้ำฝนที่กินรู้สึกจะหอมกว่าน้ำธรรมดาอาทิตย์หน้าที่กูรับให้รู้สึกมันหอมดีแล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งของชีวิตอย่าละเลยสิ่งนี้การปรับปรุงเสื้อผ้าเป็นหนึ่งทีดีตัวยากลมร้อนีคนที่ร้อนรักฟ้ามากเป็นไปที่แบบนี้ ที่สองที่สี่อยู่ทื่สมุทรยาสมัครเป็นก่อนนี้ขึ้นเรือจะต้องล้างเท้าด้วยมือผมนี่มันรู้สึกทุกคนก็เป็นบ้าหมดคนจะแก่มันล้างเท้าถูมือถูด้วยมือเลยล้างเช็ดให้ด้วยทุกคนเรื่องนั้นเป็นห้องค์คือพระแสดงความรักใครพระแสดงความรักที่เจ้ารักจระธรรมด้วยพระไตรสีเขาไม่คิดว่าพระนี้เดียวที่ดีเขาไม่สนใจ ตรงจะเรื่องของหัวใจดังนั่นแต่เราเลยที่ทำไม่ดีมสุเราก็ต้องเอาตวงความสุขไม่งั้นกลายเป็นเรื่องจิ้นในเรื่องนี้คือทวามไม่ดีสุขนี้คือเราต้องมีสุขด้วยนะทุกแต่ไหมครับเรารู้สึกเป็นสุขที่ได้ทำให้ม่ดีความสุขมองไปที่เริ่องเพศเลยเพศของมันเป็นสุวนะครักได้ ขาเท่าว่าวามรักวิอีสระเพอสัมพันธ์ก็ได้คือจนได้ทั้งสองรักกันรู้ก็มีใช่กส็ได้ที่ตรงนี้ทุกคนมันเป็นรางวัลเป็นสัญญาณของการรักกันอยู่ไม่ใช่นั้นมันออกเรื่ได้ครับาามาคือการสวงหาทร่เดชยวจะกเนื้อหนังที่กันและกันโดยที่มันมีอะไรเกิดขึ้นในรบั้นปลาย ขีดเส้นตายได้เลยว่าคือความจริงคนเข้าใจมันก็ขึ้นมีแท็กมันโดยมีความรักมาถึงวันหนึ่งเนี่ยรู้สึกเย็นขึ้นมาแล้วมีความโทสะคิดถึงผูหญิงตอเนี้ผมเคยรับทราบแบบนี้สิต้นเดือนเขามีคนหนึ่งอาจจะต้องแจกร้อยคน ในขณะเธอไม่มีความรักแต่ต้องการเลยดังนั้นสภาพจิตใจจะถูกทำร้ายยังไงที่ดีมันรู้สึกไม่ดีแต่มันก้าวร้าวเลยความจ้าวร้าวคือความแหลกสลายทางเราเห็นเด็กเจ้าวร้าวมันอยู่ที่เขาเขาทำร้ายเราเขาเขาเดินมันของเขาเลยเราทำที่นี่ไปเราทำทำประการ น้อยขยายหรือการเห็นกางแบบสลายในงที่เป็นความสุขใช่ไหมครับสุดท้าทางร่วมสมัยเราเราล้อกแฟนที่เราเราปั้นด้วยคำที่เจ็บที่สุดแทนปั้นเลยแล้วเราก็าไม่ต้องมาไ้องกล่าวเรื่องไม่ไม่พูดเลยมีเหมืนมีการตีด้วย ตกคือคือหลงคล้องอยู่กันที่มีความสุขเรื่องว่าไม่ยากถ้าจิตใจเรา 삭제하는 것이지 무슨 그런 일단 사람들이 이런 부분을 하는 건 아니에요. 그들의 표현이 섞인 모양이 이런 기대였습니다. 그 불타는 말에서 무슨 그래서 아버지가 어떤 말이죠? 그 어떤 유해 때문에 무슨 아프고. 그만큼 이렇게 있는 때문에 พอทำพนก็จะถึงารทานความนิสิตแต่ความรู้สึกจะอ่อนลงก่อนก็เข้าใจดีถูกในทัศนคติถูกต้อง มีการเคลื่อนไหวจะทำที่ถูกต้อง มีการดำรงสติีถูกต้องกรดำรงมาจจะช่วยให้รู้สึกตัวดีขึ้นก็ได้ทั้งหมดนี้มันขึ้นกับปัญญาสติความปรารถนาดี ของบริสุทธิ์ใจทำรวยิ่งต่ำคีอพระธรรมเรื่องบริสุทธิ์ต่ำมันไม่ได้โสโครกเหมือนนักจริยธรรมโมชนกนแพงที่ผมเห็นพระนั่งคุยเร่งเซ็กซ์กันวันวันเลยทั้งที่เองมันเปลี่ยนแสดงติดเข้าไปแล้วมีรู้ตัวที่หนุ่มที่ชาวบ้านเขาทุกปีมันต้องรวางใจเป็นกลางเนี่ยงแก่เท่าเขาเขาจะไม่รู้ ขาเรียกว่าประเพณีคือคำของโอเนีคำโอเวนียุคคำเดียวกันเลยคุณดูว่ามีคก็ไม่ใช่ก็ไม่แรงหลักนะับประมาณสักปีเยอะโยกย้ายของรักทางเทศคือถึรักลูกอยู่ให้องที่มนย้ายมานะครับจากรักแต่รักคนละมีไปรักลูกมานานเข้าก็จิตใจก็โน้มเอียงไปทางธรรมมากขึ้น ผมเปลี่ยนข้าวดีผมผมมีเป็นพี่ชายน้องสาวผมเห็นเขาบ้านเป็นอย่างนั้นที่จริงที่คนไทยแต่ถ้าเราไม่คุยเขาไม่รู้สึกเยอนเลยไปไหนก็หัวเดินหน้ามีตาหมุนไปวัดไปมาชีวิตชนิดเป็นสุดเลยเราจะรู้เชื่อเรื่องราวร้าวเหมือนถต่ว่าคนต่างประเทศเทำสิ่งนี้ยับเยินที่บุกคนแก่เท่านี้คุณเห็นคนมันนอก ก็เป็นเด็กข้านอกอย่างนี้ผมเรียนแต่เข้าวัดไม่หรอเดี๋ยวเดินหน้าเรียเข้าไม่นานก็ตายจากนี่คนไทยโบราณที่คิดดีนะทีนี้เราคิดว่าเล่อร่าเรื่องเราก็เริ่ม ความสุขควาของนี้กระจงมากเวลาไม่เห็นเองผมไปเยอรมันเขาเพื่อนที่เป็นสตรีนบอกว่าเขาอยากมีลูกเขาไม่ทำในหัวเขาเส้นหัวน่าลำคาญนี่ดูเด็กน่ารักดีแล้วแต่แนวโน้มเ็งที่ไม่แต่งงานนีมากในคนเกิดเพราะนั้นจึงการมีอารมณ์แบบอี่แบบ 放工的很麻烦的人，如果受要民諗受到嗰啲爽再大嘅เ之教，已經跌過咁เย難，但係用不高，將點樣話佢話佢唔理，都แข็งมากแล้วเขาไม่แข็งดังนั้นการแต่งงานหมายว่ากระเป๋าคุณก็เปาคุณกระเป๋าท่านขับใจวันไหนก็แยกกัน เราลองลองวิชาหนีแต่งงานดูด้วยกันจริงแต่พร้อมเสมอที่จะที่ไปเลยผมผมผมมีผู้หนึ่งครับไปกินอาหารไม่ต่างคนต่างนผมดูผมสลดใจมากเห็นจริงเรื่องนิดดองต่างคนต่างๆนี้คุณคิดดูด้วยกันผมดูเป็นผมเองเป็นไม่ได้เป็นบริการแชร์ที่มันไทยในระบบ ถ้านรียนแบบไทดีมากแต่ผมไม่ได้หมายถึงช่วงหลังคือช่วงซึ่งปัญหาทางด้านอื่นภูมิปัญญาวัฒนธรรมอะไรไม่ได้เป็นคนโบราณนี่ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องทฤษฎีความงามคุณอยู่เรื่องนี้มีศิลปะเพื่อชีวิตหรือว่าศิลปะเพื่อศิลปะพอคนเนื้อเป็นลมไม่ได้ปั๊บเมียกันเหนื่อยกัน ยุปล่อนที่มวลชนด้วยยุคก่อนที่นี้คุณรามที่มีปัญหาเรื่องยุคความระบบนะครับคือระบบของจีนถ้ามีจีนจีนนิยมให้ผู้ชายอายุน้อยกว่าผู้หญิงที่เป็นเมียหรือว่มีมีความเรียบเรียนพวกพวกพวนั้นมีความสูงที่สามารถ หมดแล้วมันก็ซื้อข้าวของผู้ชายเพราะเมียรู้มากกว่ามีเมียรู้มากกว่าแล้วก็เลี้ยงเด็กๆไว้เพื่อจะเมียของสามี แต่แค่ทุกคนเปลยสามี เชื่อกันว่าพลังชีวิตของสามีจะขึ้นจะขึ้นมาช่วยขึ้น แล้วจะส่งผลย้อนมาหาตัวเองเขาคิดแปลกนะดีนีนรับไม่ได้ แล้วคนจีนก็คิดอย่างมีปรัชญาด้วยหลก็เชื่อในพลังชีวิตก็ถือว่าผัวที่อายุมากขึ้นพลังชีวิตจะจะได้จะน้อยลงดังนั้นเมียก็เลี้ยงเด็กๆไปผู้หญิงนี่ครับเลี้ยงเด็กไว้เพื่อมาให้เป็นปัญญาน้อยแต่เนื่อกจากเลี้ยงไม่ได้มีดังนั้นเอกภาพก็มีสูงเพราะมีเนาะมีเล็กๆ่ก็จะเชื่อฟังผู้หญิงว่าหญิงเป็นมา ดูดูฝ่ายชายมีเด็กๆเล็กๆก็ที่ชื่นชมว่าอย่างนี้แล้วก็ส่งผลย้อนไปสู่ความสุขแก่ผู้หญิงแต่ให้พวกเราที่คนคิดไม่ได้เดี๋ยวจะไปจะเสียทองเข่าหัวทุอคนเสียหัวแต่พอทองไปหัวกูมาที่ให้ตลกูเลราบางเรื่อง nunca admiró, pues, porque era claro,